Alors pour le département, donc en 2015, nous avons détecté 238 cancers. 2000 hamabostean departamenduan berreunta hoita min minbizi aurkitu ditugu, horietan berreunta hoita behatzi mamografiaren lehen irakurketan berean eta behatzi bigarrenean. Beraz, detekzioa balioz dela. Urtian, banabeste berreunta hoita bost kasu haute maiten ditugu, urte hoita bost mila gutunez goiti igorzen ditugu emazter, Bulaj, ez da behar bada biziki, baina Bulajeko minbiziaren atxemeiteari garantzia emeiten dela erakusten du. 80% de kanzer du zen. Bulajeko sangrearen euneko latonoia, behoita amar eta hirotonoita amala urte arteko emazteetan da. Hortako da despistaia antolatua, adin hortako emazten artean. Baina emazte gazteagoetan izaiten alda, irisku bat edo familian kasuak direnetan, hor ikerketa egiten da, ginekologoak edo medikoak jakinean dira, goizago egiten da olakoetan. Begoita hamar urte haitzin eta hirueten hoita hamalau urte pasatuta behar da despistaian egon. Il faut quand même rester dans une attitude de dépistage. C'est de la prévention. C'est quand même toujours la première cause de cancer chez la femme. Bularreko minbizia lehena da emaztean minbizietan. Bainan, tratamenduak egokiagoak dira, ezain dorpeak. Lehen sendabidea kirurgia da. Lehen bularguziak kentzen zen, oai, kentzen da tumorea edo hunkigunea. Aldelaik Horregatik bulaja osoan atxigitzen da. Goizago hartua eta operazionia ahinagoa da. Moins agresiv. Et puis, il y a les traitements niveau de la chimioterapi donc ciblés. Eta badira kimioterapia tratamenduak tumorearen araberakoak. Eta abiangira gerota gehiago tratamendu berezitu batetara egina ala eragin gajidena eta ezain Sangre horrekin, heriotze gutiago da, despistaia hori esker, goizago hartzen baita editasuna, eta tratamendua eragingarriagoa eta estiagoa baita. Ki beaucoup plus efficace, moins agresif.